السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث التاسع والعشرون عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري توقع عثمان الله مرذي أسيما أسيما متومي صلى الله عليه وسلم مبروينو يولي أنباي atakayejifundisha Qur'an naye pia akaifundisha Qur'ani hiyo. Mbora wenu ni yule ambaye aliyejifundisha Qur'ani kisha na yeye akaifundisha hiyo Qur'an. Huyo ndiye mbora wenu. Katika faida zinazopatikana ndani ya hadithi hii faida ya kwanza fihi tafadhulu ilmi ni kutofautiana ubora wa elimu yani ubora wa ilmu hada ubora na fadhila za ilmu hii ni faida ya kwanza ambayo inapatikana katika hadithi hii sababu mtume anasema mbora wenu ni yule aliyejifundisha Qur'an naye pia akaifundisha hiyo Qur'an. Kwa hiyo faida ya kwanza ni ubora wa ilmu. Faida ya pili أن أفضل العلوم تعلم القرآن وتعلم وتعلم معانيه معاني القرآن والعمل بذلك العلم faida ya pili elimu iliyokuwa bora ni kujifundisha Qur'an faida ya kwanza tumeona ubora wa elimu faida ya pili elimu pia pamoja na wingi wake lakini ubora unatofautiana sasa katika ilmu iliyokuwa ni bora zaidi ni kujifundisha Qur'ani na kujifundisha maana ya hiyo Qur'ani na kuifanyia kazi hiyo ilmu ilmu iliyokuwa bora zaidi kuliko zingine ni ilmu ya mtu kujifundisha Qur'ani na kujifundisha maana ya Qur'ani na kufanyia kazi hiyo ilmu walaysa alhifdhu almujarrad min fahmi almaani na wala sio kuhifadhi hifdhu yenyewe mujarrad min fahmi almaani iko mbali na kufahamu maana sio kuhifadhi kwa hifadhi ambako haufahamu maana yake wazi qala shaykhul islam ibn تيمية rahimahullah يجب أن يعلم نواجب إفهمك أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة متومه صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن aliwabainishia masahaba zake maana ya Qur'an. Hilo ni lazima lifahamike kwamba Mtume aliwabainishia masahaba zake maana ya nini ya Qur'an, kama bayyana lahum alfadha kama alivyowabainishia matamshi ya Qur'an kama alivyowabainishia matamshi ya nini ya Qur'an فقوله تعالى قول يا الله لكسيما لتبين للناس ما نزل إليهم katika suratul nahl wabainishie watu yale ambayo walioteremshiwa litubayina linnas wabainishie watu ma nuzila ilaihim yale walioteremshiwa yatanawalu hadha wa hadha kwa kauli hii linapatikana hili na hili kwa maana wabainishia matamshi na tafsiri pia maana nini ya hiyo Qur'an وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن ولتسمليا وليمباو ولكوا كتسميش سيسي قرآن وكتسميا قرآن, وكتسمي قرآن كعثمان بن عفان كما في عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وغيرهما نوينيو أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم hakika wao walikuwa pindi wanapojifundisha kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ashara ayat aya kumi wazi walikuwa wanapojifundisha kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha aya kumi lam yujawizuha hawazivuki hizo aya hata yataallamu ma fiha mpaka wajifundishe yaliyomo ndani ya aya hizo min alilmi walamal katika kuzifahamu maana yake na kuzifanyia kazi wazi kwa hiyo ubora wa kuhifadhi Qur'an si hifadhi ambayo kuhifadhi tu bila maana bali ukishahifadhi watakiwa kujua maana yake au hifadhi sambamba na kujua maana kwani Uthman ibn Affan Abdullah ibn Mas'ud na wengineo wao wasema walikuwa wanapojifundisha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aya kumi hawazivuki mpaka wajifundishe yaliyomo ndani ya aya hizo katika kuzitambua, kuzijua sambamba na kuzifanyia kazi qalu kisha wakasema fataallamna alqur'ana walilma walamala jamia tukajifundisha Qur'an na ilmu na matendo kwa pamoja hivi ndivyo walivyokuwa wakijifundisha anna khairiyata muallimi alquran wa muta'allimihi ليست مقصورة على حال دون حال أو زمان دون زمان بل هي خيرية دائمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال فإذا تاتوا حقيقة خيري أنا يبات يولي مواليم من يكفنش قرآن نخيري أنا ambayo يولي yule mwenye هي قرآن kheri hiyo haishii tu katika hali fulani kwamba kheri hii ilikuwepo hali fulani kipindi fulani na kipindi fulani hakuna yeah? au nyakati fulani nyakati hizi hakuna bali ni kheri ambayo itaendelea kuwepo siku zote milele katika kila sehemu atapopatikana huyo mwenye kuifunza mwenye, kujif, mwenye kuifundisha Qur'an na yule mwenye kujifundisha na katika wakati wowote atakapopatikana yule mfundishaji na yule mwenye kufundishwa kheri hiyo yaendelea mpaka siku ya kiyama wazi kwa hiyo mbora wenu ni yule ambaye atakayejifundisha Qur'ani akaifundisha kheri hiyo bado ipo haina maana kwamba kheri hii ilikuwa ni ya wakati fulani wakati fulani haitokuwepo au ni kwa mazingira fulani, mazingira fulani hayatakuwepo, kheri hiyo itaendelea kuwepo, sawa, mpaka pale ambapo dunia itakuwa imeondoka. Hii ni faida ya tatu. fahiya khairia fi dunia. Naam, hiyo ni kheri inayopatikana duniani, na hila rejea pale fi hali duna hali au zamani duna zamani ni kheri ambayo ipo duniani wa fil barzakh na kheri hiyo mtu ataipata katika maisha ya kaburini wa fil akhira na katika maisha ya akhira kheri hiyo ataipata wazi kheri na ubora anaopata yule mwenye kuisomesha hii Qur'an na yule mwenye kusomesha hiyo Qur'an ataipata katika uhai huu wa dunia kheri hiyo na baada ya kufa ataendelea kunufaika na kheri hiyo na pia vile vile mpaka siku ya mwisho ataendelea kunufaika na kheri hiyo yuakidu dhalika hilo linatiliwa mkazo wayusaddiquhu na linasadikishwa linathibitishwa qaulu nabii sallallahu alaihi wasallam na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam hilo la kupata kheri hapa duniani na kupata khairi barzakh na akhirah linathibitishwa na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah awaongoze watu awaswalishe watu yule ambaye ni mjuzi wao wa kitabu cha Allah wazi fa واضح imama mawqifun sharifun wa ونبيل nafasi ya uimamu ni nafasi tukufu na nafasi nzuri iliyokuwa bora wa aula nnasi na mtu wa mwanzo anayestahiki nafasi hiyo iliyojaa utukufu na ubora wa ahaquhum na mwenye haki yao yani mwenye haki zaidi ya wengine katika nafasi hiyo sahibul quran ni yule mwenye kuhifadhi nini quran falam yutaqaddam ashabul amwali liamwalihim, hawakutangulizwa watu wenye mali tu kwa sababu ya mali zao. a kwamba yule tajiri ndo wasalishe watu, hapana. Wala ashabul ansab wal ahsab, wala watu wenye nasaba na koo, kwamba kwa sababu ya nasaba yake na koo lake ndiyo watangulizwa sababu ya nasaba hizo na koo hizo, la وإنما تقدم ashabu القرآن hakika si vinginevyo wametangulizwa wale watu wa Qur'an lisharifi ilmihim kwa ule utukufu wa ilmu waliokuwa nayo ilmu yao wa rif'ati manzilatihim na kule kuwa na nafasi ya juu ndio maana ametangulizwa kwa sababu ya ubora wa ilmu waliokuwa nayo na daraja iliyokuwa ya hali ya juu kwa sababu ya ilmu hiyo واضح wa amma khairiyatul barzakhi ama khairi zinazopatikana kaburini fayashhadu laha ma waqa fi ghazwati uhud hilo linathibitishwa na yale yaliyotokea katika vita ya uhud vita nini ya uhud vita ngapi hiyo vita ya pili ambayo ilipigana mwaka wa tatu hijiria wazi yaliyopatikana katika vita hiyo yanadhihirisha na kuthibitisha kheri za yule mwenye kusoma Qur'ani mpaka kaburini indama kathura alqatla pindi walipokithiri wale maiti waliouawa walikuwa ni wengi katika waislamu waliouawa katika ghazwati Uhud na hii yafahamika khazwa hii mtume sallallahu alipanga jeshi vizuri na akawa amechagua masahaba takriban hamsini kama sisahau katika jamalu jabal rumat eh unaitwa jabal rumat ambao waliopanga watu kwamba nyinyi mkae hapa msishuke vyovyote tukishinda tukishindwa hapo ni sehemu strateji sana katika mashambulizi vita ikaendelea Wakati huo upande wa washirikina vita hiyo ikiongozwa na Khalid ibn al-Walid kabla hajasilimu. Vita ilipopamba moto, mushirikuna wakawa wanashambuliwa, wakakhalifu baadhi waliowekwa katika sehemu ile na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashuka chini kuja kukusanya mali, na kosa hilo walifanya kwa sababu ya tawili kwamba inawezekana Mtume alipotuambia tusishuke ikiwa tumeshindwa lakini tayari ushindi tunauona uko wazi tayari makafiri wanakimbia wakashuka na kwenda kukusanya ngawira baadhi yao Khalid bin Walid akatumia fursa hii kuwazunguka na akawashambulia wale waliokuwa wamebakia katika sehemu hiyo katika vita hii waislamu walishambuliwa sana na wakawa walikufa wengi takriban walikufa sabini na wakatekwa sabini kama vinavyoeleza baadhi ya vitabu vya tarehe hapa kuna ibra kwamba ikiwa watu wataacha kufata maelekezo ya mtume sallama hawezi wakapata nusra hebu angalia hili kwa kukhalifu kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa waliadhibiwa na wakapigwa vibaya sana katika vita hiyo kwa sababu ya kukhalifu amri hii moja ya mtume sallam kwamba msishuke hapa vyovyote takavyokuwa msishuke mbaki hapo hapo ni mangapi ambayo waislamu leo wanaogelea katika hayo na wakiona swala kawaida tu kisha wale wanaharakati ambao wako mbali na dini hata na hizo sunna wanadai nusura Allah haiwezi kupatikana nusura bila kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam almuhim ndani ya vita hii waliwa wengi katika masahaba washaqqa ala sahaba radiyallahu anhum an yadfanu kulla mayitin fi qabrin wahid, ikawa ikawa ya uzito, wakaona uzito masahaba kwamba kila maiti kumzika katika kaburi lake, watachimba makaburi mangapi? Kakuna uzito. Fakanu yajmauna baina rajulain fi alqabri alwahid, wakawa wanakusanya kati ya watu wawili na kuwaweka ndani ya kaburi moja, yani maiti wawili kaburi moja, maiti wawili kaburi moja, badala ya kila mmoja kuwekwa katika kaburi lake. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالموتى يقول نمتم نعم، لكو أنا قلتوا ولي ميتي أنا بي أيهم أكثر أخذا للقرآن نيوبي من يكو حفاظ قرآن زيدي نيوبي لتكو قرآن سهم كبا فإذا أشير إلى أحدهما وصحابة نبو مواشرية موجة كتيا هواويل بني هويو قدمه في اللحج بس هويو لنتنغوليزو كتيك اللحج مواندعني anatangulizwa huyo kisha anakuja mwingine wale na hadithi hii akhrajahu al-Imam al-Bukhari kwa hiyo inaonyesha ubora wa yule mwenye kuhifadhi Qur'ani au kuisoma Qur'ani na akaifundisha wa amma al-khairiyyah fi al-akhirah ama ubora unaopatikana kwa yule mwenye kuisoma Qur'ani au kujifundisha katika siku ya akhirah فيشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم هيلو لنثبتيشو نكتولي وشهيدي نقول يمتوم صلى الله عليه وسلم البسيمة يقال لصاحب القرآن أتامي ويليمون يكسوم القرآن إذا دخل الجنة بين تكبوين يبفون يليمون يكسوم القرآن صاحب القرآن أما يفني القرآن إن صاحب واكي نمون يكسوم نكسوم ataelezwa baada ya kuwa ameshaingia katika pepo iqra soma Qur'an was'ad na upande bikulli ayatin daraja kwa kwa kila aya utakayosoma utapanda daraja hivyo hivyo ndivyo atakavyokuwa katika daraja za pepo soma na upande fayaqra kisha anasoma wayas'adu bikulli ayatin daraja na anapanda kwa kila aya moja anahama kwenda katika daraja nyingine hatta yaqra akhira shay'in ma'ahu mpaka atakaposoma kile cha mwisho kabisa alichokuwa nacho katika Qur'an katika kuhifadhi yani pale atakapofikia mwisho kikomo chake basi ndipo atakapofikia katika daraja yake hiyo ya pepo fi لفظ akhar katika tamko lingine yuqalu sahibi alquran ataambiwa yule mwenye kuhifadhi Qur'an iqra soma warqa na upande warattil na usome kwa sauti nzuri kwa tajwidi sawa kama kunta turattilu fi dari dunya kama ulivyokuwa ukisoma katika maisha haya ya dunia fa inna manzilataka hakika makazi yako na mifikio yako inda akhiri ayati kunta taqra'uha ni katika aya ya mwisho ambayo ulikuwa ukiisoma hapo ndiyo mwisho wa manzila yako na daraja yako ya pepo فاحرس بوبيا رعاك الله تعالى الله كيفاذي على أن تنال هذه الخيرية كبات هذه خيري وابذل جهدك في ذلك نا أتوي جهد ذاك كتك هلو واضح أتوي جهد ذاك كتك هلو وقبل ذلك نبعد يهلو ومعه نبمجن هلو نبعد يكي sali rabbak sal rabbak kabla ya hilo au pamoja na hilo na baada ya hilo wazi fanya juhudi upia katika kupata hizi kheri na ujitume lakini kabla ya kufikia katika hizo kheri kabla dhalika kabla yake na baada ya kuwa tayari umeshafikia katika kusoma au baada ya kusoma Sali rabbaka tawfiqa wa thabat, muombe Allah akuwafikishe na akuthibitishe, akutie nguvu katika hilo. Wasatara min Allah taala, na utaona kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ma yasurruka, yale yanayokupendeza yanayokufurahisha, wayashrahu sadruka, na yale ambayo yashrahu sadraka, na yale ambayo yanafungua kifua chako wa fi dhalika na katika hilo falyatanafasil mutanafisun washindani wale wenye kushindana واضح فإذا أن الحرص على المداومة على تعلم القرآن وتعليمه nikupupia katika kudumu kwenye kuifundisha kujifundisha Qur'an na kuifundisha kwamba mtu anatakiwa awe na pupa pupa yenye kudumu siku zote juu ya kujifundisha hiyo Qur'an na kuifundisha hiyo nini hiyo Qur'an libaqai hadhihi alkhairiyati alazima kwa sababu ya kubakia hizi khairi kubwa walhadhara na mtu kutahadhari mimma yashubuha au yukaddiruha atahadhari na katika mambo ambayo yanaweza ya dosari akamtia dosari au yakachafua eh, katika lengo lake hilo wazi dakhalu ala kurz ibn wabara wa huwa yabki waliingia kwa kurz ibn wabara aliyakuwa akilia akasema innal baba la mujafin hakika mlango hautulizani katika sehemu yake wa inna sitra la murhi na hakika pazia ni yenye kushuka bimaana mumbasit au e, munsadil ni yenye kushuka chini wama dakhala alay ahadun na kuingia yeyote kwangu mimi wakad ajaztu an juz'i na hakika nikawa nimeshindwa e, juz'u yangu yani sehemu kuhifadhi sehemu ya Qur'an wama adhunnuhu illa bidhambi na mimi sidhani isipokuwa itakuwa ni kwa sababu ya dhambi wama adri ma huwa na wala sijui ni dhambi gani hiyo wazi naam na hili linaonyesha kuwa hapa mtu anatakiwa ajitafiti umuhimu wa kujitafiti mtu katika matendo yake hata imamu shafii rahimahullah katika maneno yake siku moja yasema nilienda kumshtakia shekhe wangu kuhusiana na hifdhi kuwa imekuwa dhaifu sema shakautu ila waki'i su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي nilikwenda kumshtakia mwalimu wangu kuhusiana na hifdhi yangu hifdhi imekuwa mbovu na imamu Ash-Shafi'i alikuwa ana upeo mkubwa wa kuweza kuhifadhi sasa alipoona hifadhi yake kidogo inapungua akaenda kumwambia mwalimu wake ambaye ni Waqi' kuhusiana na tatizo hilo mwalimu wake alichomjibu anasema fa akhbar fa arshadani ila tarki almaas alichoniambia kwamba akaniongoza kuwa niache maasiya kwamba ikiwa unataka hifadhi yako iwe ni kawi acha maasiya na akanieleza kuwa ilmu ni nuru ilmu hii ni nuru na nuru ya Allah hapewi mtu ambaye ni asi, hapewi mtu ambaye ni nas almuhimu na huyo bwana baada ya kuwa anashindwa kuhifadhi sehemu ya kile ambacho anatakiwa kukihifadhi, sema sidhani kama kuna lingine isipokuwa itakuwa ni dhambi ambayo nimeifanya, na mimi sijui ni dhambi gani, na mimi sijui ni dhambi gani. Faida tano, anna min thamarati tilka alkhairia katika matunda ya hizo kheri annaha tusahilu intizaa aladilla e, inarahisisha kutoa dalili wa shawahid na shawahidi min alquran katika Qur'an. Hii ni faida ya tano kwamba kuhifadhi Qur'ani na kusoma Qur'an hilo linarahisisha mtu kuweza kutoa dalili na shawahidi katika Qur'an. Bimaana akitaka dalili na ushahidi katika Qur'an ni haraka sana kuitoa ile aya kwa sababu ni kitu ambacho amekihifadhi na anakisoma قال أبو عبد الله بن بشر القطان أسمى ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد sijapata kumuona ahsanu intizaa aliyokuwa mzuri zaidi wa kutoa dalili lima arada kwa kile atakachokitaka min ayi alquran katika aya za Qur'an min abi sahal ibn ziyad kuliko abi sahal ibn ziyad wakana jarana na alikuwa ni jirani yetu wakana yudimu salata al-laili na alikuwa akidumisha sala za usiku wa tilawata na kusoma Qur'an falikathrat darsihi kwa ule usomaji wake kwa ule wingi wa kujisomea sara alquran ikawa qurani kaannahu baina ainaihi kama vile iko mbele ya nini ya macho yake <coughs> na faida kama hizi pia zimewahi kutangulia katika hadithi za huko nyuma faida ya sita min thamarati tilka alkhairia aidha albarakatu fi tahsil alilm katika matunda ya hizo khairi ambazo zinapatikana kwa mwenye kusoma Qur'an ni albaraka ni kupata baraka fi tahsil alilmi katika kupata ilmu wa ghairi na vitu vingine kwamba mtu huyo atakuwa na baraka katika upataji wa ilmu na katika mambo mengine pia atakuwa na nini ana baraka wazi أوصى الفقيه إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي عباس بن عبد الدياء دايم فقال أليوسيا الفقيه إبراهيم بن عبد الواحد الفقيه منوشوني أكموسي أموسي هو الفقيه إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي عباس كموسي عباس بن عبد الدايم فقال أكمامي أكثر من قراءة القرآن كثيريش كسوم القرآن wala tatrukuhu wala usiache hiyo nini Qur'an fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu hakika eh, utapata uwepesi wa kile unachokitafuta kithirisha katika kusoma Qur'an wala usiache hakika hilo la kusoma Qur'an kwa wingi litakurahisishia wewe jambo ambalo unaolitaka ala kadiri ma taqra kwa kiwango au kwa kiasi kile utakachojisomea toka kuna uwepesi wa kila unachokitaka qala asema faraaitu dhalika nikaliona kweli hilo baada ya kufanyia kazi maneno hayo nikaliona hilo wajarabtuhu kathira na nikalifanyia tajriba yani nikalipatia uzoefu mwingi fakuntu idha qara'tu kathiran ikawa pindi ninaposoma mara nyingi sana Qur'an tayassara li min sama'i hadith napata uwepesi wa kusikiliza hadithi wa kitabatihi alkathir na kuiandika kwa wingi kila nilipokuwa nikithirisha kusoma Qur'an napata uwepesi wa kusikia hadithi ya mtume na kuweza kuiandika wa idha lam aqra na pindi ninapokuwa sijasoma hiyo Qur'an lam yatayassar li sipati uwepesi wa kusikia hadithi na kuandika nini hadithi واضح فإذا ساب أن من لزوم الظفر بتلك الخيرية مع الإقراء ظهور أثر القدوة في معلم القرآن فإذا ساب hakika katika mambo ambayo yanalazimu ushindi min luzumi dhafari bitilka alkhairiyya yanayolazimu ushindi ili mtu awe ameshinda katika kupata hizo khairi ni dhuhur athari alqudwa fi muallimi alquran ni kudhihiri kuonekana athari ya kufatwa eh, kwa yule mwalimu wa Qur'ani kwamba awe ni mfano wa kuigwa, ionekane athari ile ya Qur'ani kwake yeye. Sawa, hayo ni katika mambo ambayo ni lazima yawepo ili mtu aweze kupata kushinda katika hizo nini, hizo kheri. Hiyo ni faida ya saba. Wazi? Naam. Ndio gani? طيب وصف الإمام الذهبي رحمه الله بعض المقرئين الذين أدركهم amewasifia au amewaelezea Imamu Dhahabi baadhi ya wale wenye kusoma ambao aliwadiriki ambao aliwadiriki fakana mimma qalahu anhum ikawa katika yale ambayo aliwasemea au kuwazungumzia watu akasema haya E, akawa akawa katika wale ambao waliwaeleza ni hawa wafuatao Ibrahim ibn Falah kwanza huyu Ibrahim ibn Falah boni katika watu ambao walikuwa wakisoma Qur'an kana saliha Imam Dhahabi anasema alikuwa huyu mtu ni ni mwema kwa pamoja eh? na hayo imeyataja katika siaru a'lamin nubala sawa akataja Ibrahim ibn Falah kana salihan khayra alikuwa ni mwema na ni mwingi wa khairi sawa waquran na alikuwa ni mwenye nini mtaratibu mwenye heshima mahiba na alikuwa ni mwenye kuogopa sawa zote hizi ni siyaghu almubalagha hasanu samt alikuwa ni mwenye e, mwenendo uliokuwa mzuri jayidul ma'rifatu bil hadith alikuwa ni mtambuzi mzuri wa kujua hadithi kathira fadail ni mwingi wa fadhila mambo mazuri maarufan bil adala wad diyana na alikuwa ni maarufu kwa uadilifu na nini na dini tumeona kwamba yule ambaye ili aweze kushinda kufikia katika khairi hizo lazima awe ni mfano wa kuigwa katika hiyo Qur'an wazi kwa tunaletewa sasa maneno ya Imam Dhahabi katika faida ya saba anaelezea wale ambao walikuwa wakisoma hiyo Qur'an na kuisomesha anaeleza baadhi yao sifa zao ni zipi kawataja sehemu katika hao wa kwanza ni huyo kwamba ni mtu mwema mwenye maadili mazuri tabia nzuri sawa mwadilifu na anafahamika kwa ajili ya dini kwamba dini yake ni kisha akamtaja Yahya ibn Ahmad kwamba alikuwa basiran bil qiraat alikuwa ni mwenye kuona eh, ni mjuzi mwenye ilmu katika qiraat qiraa mbalimbali tama sakina na alikuwa ni mwenye utulivu uliotimia mwenye dini iliyokuwa nzuri na alikuwa ni mnyenyekevu sana kathira tawadhu wal haya ni mwenye mwenye unyenyekevu uliokuwa mkubwa na pia vile vile alikuwa ni mwenye haya kisha akamtaja Bakar ibn Muhammad na hayo yote huyo wa kwanza wa pili wa kwanza huyo Ibrahim hayo yanapatikana katika maarifatul qurraul kibar na wote atakawataja rejea ni kitabu hicho kama ilivyoainishwa hapo chini Bakar ibn Muhammad kana sheikhan hasanan khayra Imam Dhahabi anamzungumza abu bakari ibn Muhammad kuwa alikuwa ni sheikh mzuri mbora muwatta al-aknafi ni mtu ambaye unaweza ukasuhubiana naye na wala eh, hasikuudhi muwatta al-aknaf ni mtu ambaye unaweza ukasuhubiana naye na asikuudhi majmuu al-fadail ni mwenye fadhila nyingi na ni mtu mwenye heshima wa ni'ma sheikhun kana na alikuwa ni mtu mzuri sana ni shekhe mzuri sana alikuwa kisha akamtaja Abu Bakar ibn Yusuf kana arifan bil qiraat qa'iman 'alayha jamma al fada'il alikuwa ni mjuzi wa qiraat na akawa ni mwenye kusimama katika hizo qiraat na alikuwa na fadhila nyingi jamma al fada'il kathira al mahasin alikuwa na mazuri mengi eh alikuwa ni mzuri pia wa kupendeza na watu wakimpenda yani hasuna tawaddud alikuwa ni mzuri pia watahabbub yani watu kumpenda pia na kuwapenda watu na alikuwa ni mwenye tabia nzuri na alikuwa ni mwenye dini imara matinu diana alikuwa ni mwenye dini iliyokuwa sawa sawa tamal adala na alikuwa ni mwenye uadilifu uliotimia kisha akamtaja Ahmad ibn Mu'min kana min khiyari shuyukh alikuwa ni katika mashaikha waliokuwa bora dinan wa tawadhu'an wa fadilatan wa ma'rifatan bil qira'at alikuwa ni mwenye ni shekhe bora dini unyenyekevu na ubora fadhila na alikuwa ni mwenye kujua nini alqiraat wazi طيب hizo ni faida ambazo amezitaja katika upande huo kisha akasema taallama alqur'ana wa 'allama qawluhu taallama alqur'ana wa 'allama fihi as-sabr wal musabara lil mu'allim wal muta'allim Hapa faida ya kwanza ni subra na kusubirishana eh, kwa yule mwalimu na yule mwenye kujifundisha. Sawa, taallama alqur'ana wa allama, alijifundisha na akaifundisha. Katika nukta hii tunapata faida ya subra eh, na kusubirishana, kunasihiana juu ya subra, sawa, kwa mwalimu na yule mwenye kujifundisha mwalimu atakiwa awe na subira katika kuwasomesha watu Qur'an na yule mwenye kujifundisha pia awe na subira katika kujifundisha Qur'an fahadha min mawatin mujahadati nafs hili ni katika sehemu ya kupambana na nini na nafsi wayaqibu dhalika alfawz wadhafru na linafatiwa hilo hilo la kusubiri linafatiwa na nini na ushindi eh, kufuzu na kufaulu na kushinda nikiwa na subra basi wewe utafaulu na uta, utashinda Allah anasema walladhina jahadu fina na wale ambao watakao subiri kwa tusisi lana hadiyannahum subulana tutaongoza katika nini katika njia yetu maana wale ambao watakaopambania na kusubiri katika hilo wanaolifanya eh, kwa ajili yetu tutawaongoza katika njia yetu wa inna allaha la ma'al muhsinin na Allah yuko pamoja na wale ambao ndio wenye kufanya sana wale wema baadhi ya mashaikh tayi katika mifano ambayo inaonyesha kuwa inatakiwa subra kwa yule mwenye kujifundisha Qur'an na yule mwenye kuifundisha mfano wa kwanza asema makatha ibn Umar radhiallahu anhuma bid'a sinina fi surati al-Baqara sawa na hayo yanapatikana katika muqaddima fi usuli tafsiri ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kwamba alikaa Ibn Umar Allah amridhie na baba yake bidha asinin bidha asinin miaka ya kutosha bidha ni kuanzia miaka mitatu eh kuanzia mpaka tisa hata kama kutakuwa kuna idadi nyingine si bid'un wa sab'un sawa kama tulivyotaja huko nyuma kwa alikaa takriban kuanzia miaka mitatu au tisa mpaka tisa yani sasa bid'un ni mitatu au tisa fi surati al-baqara katika kuisoma surati mtu anajifundisha anapambana miaka mitatu au tisa واضح وقال أبو بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم ابن أبي النجود اللي نسوم قرآن وعاصم ابن أبي النجود فكان يأمرني أكوى أن يمرش أن أقرأ عليه في كل يوم آية كما كلا siku mimi nimsomee آية هي moja tu la azidu alaiha nisizidishi na nikaenda kwa mwalimu kusoma Qur'an kila siku anawaambia nisomee aya moja tu wala usi usizidishi la azidu alaiha wayaqul na kisha ananiambia inna hadha athbatu laka hili ndio litakufanya Qur'an ithibiti wako wewe litakufanya umakinike wazi kila siku aya hii moja falam amun an yamuta sheikh qabla an ufrigha min alquran kwa yasema nikawa nikawa sijiaminishi yani sipati amani kwamba anaweza akafa shekhe kabla mimi sijamaliza nini Qur'ani sasa kila siku aya moja nitamaliza kwa inawezekana ushekhe akafa kabla mimi sijafanya nini sijamaliza famaziltu atlubu ilaihi sikuacha kuwa nikimuomba hatta adhina fi khamsi ayati kulla yawm, mpaka akaniruhusu basi kila siku lete aya ngapi? Tano. Basi wazi. Kisha asema Sheikh, qultu hadha yakhtalifu bihasab ma yarahu almuallim, asema na hili inatofautiana kutokamana na lile analiona mwalimu, linafi mutaallim kwa kumnufaisha yule mwenye kufanya nini, mwenye kujifundisha kwa hii yanatofautiana na hali ya mwalimu, yeye anatakayeangalia namna gani anaweza akanufaika huyu mwanafunzi kwa njia ipi. Farahimallahu taala salafana, Allah warham masalafu wetu, ma a'dhama himamahum, eh, ukubwa ulioje wa himma yao na ukubwa ulioje ya nini ya pupa yao. Wazi? ومن عظيم الهمم في تعليم القرآن نكتك بوبا لزوكوا كبوا كتك كيفندش القرآن كتك كيفونزا كيفندش القرآن ما جاء في ترجمة محمد بن أحمد المقري نيالي أمبوي المكوجة كتكو إلزي وكتك ترجمة محمد بن أحمد المقري أنه مكث مدة طويلة ويبانا محمد بن أحمد المقري hakika yeye alikaa muda mrefu sana yuallimu al-umyana al-Qur'ana liwajhi Allah ta'ala anawafundisha vipofu Qur'ani kwa sababu ya kutafuta uso wa Allah fakhatama alayhi al-Qur'an khalqun kathir wakamaliza kwake yeye Qur'ani watu wengi sana wakawa walimaliza kuisoma Qur'ani na kuhifadhi kwake yeye watawatara anhu iqra'ul khalqi al-kathir na wakafatana kutokamana na yeye wasomaji wengi ambao walisoma kwake fisinina tawila ndani ya miaka mingi qala alqadi abu alhusain asema alqadi abu alhusain أقرأ بعضا وستين سنة ولقن أمما umama aqra bid'an sio ba'dha دراسة بكل لسان aqraa bid'an wa sittina sanatan walaqana umama, alisomesha zaidi ya miaka sitini anasomesha na akawa amewatamkisha watu wengi sana, yani wengi wako wamesoma kwake yeye. Wazi wazi ya mashaikh. Almuhim, hayo ni katika mambo ambayo au mifano inaonyesha uvumilivu katika kuisoma hii Qur'an na katika kuifundisha hii nini hii Qur'an na la shaka kwamba kitu chochote kinachokuwa <coughs> manzila <coughs> na daraja ya hali ya juu inahitaji subira na umakinifu katika ukiendea ili uweze kupata ubora huo naktafi bihadha bihadha alqadir sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi وسلم